Tu, Doamne, ești partea mea de moștenire. Păzește-mă, Dumnezeule, pentru că îmi caut refugiu în Tine. I-am spus Domnului, Tu ești Dumnezeul meu.